من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke anguwar wusetu a abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga alhayyu alqayyum ya mana baiwa da yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jin kai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da kuma zuriyarmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu a ɗaiɗaikunmu ko a gidajenmu ko a unguwanninmu ko garuruwanmu ko jihohinmu ko ƙasashenmu Allah ta'ala ya magance mana jarrabawa da ake ciki na karancin tsaro a ƙasar mu Allah ya nuna mana karshen sa kuncin rayuwa da ake fama ta kowane bangare muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayu alqayyum Allah ya magance wa kowa a cikinmu mu abin da ya dame shi alkhairi da kowa yake nema a wurin Allah muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau za mu tashi a kan darasi na talatin da nawa ne? na? a ɗaga murya ustaz yawwa darasi na talatin da hudu muna karatu a littafin hisnul muslim yau da ikon Allah muna kusan ashirin da biyar ko? ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta 1446 Allah ta'ala shi samu wanye lafiya a babi na nuna a tashi babi na 103 insha Allah ta'ala za a tashi in haka ne ko? to in haka ne bisbillah sai ka fara karantawa دعاء المسافر إذا أزحر سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا لله من النار دعاء المسافر إذا أسحر سمع سامع بحمد الله سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا ربنا صاحبنا وأقضي العالم

in ma akan na'ura ce da ke a kan doron ƙasa ko a cikin ruwa ko na'urar da ke tafiya a cikin iska a sama a lokacin da idza ashara lokacin suhur ya kusanto wato gari ya kusa wayewa in kana cikin halin tafiya ne ko ka yadda zango ne ko a wani gari ko a wata ƙasa ko kana on transit ne wannan addu'a ana buƙatar matafiyi ya yi ta a lokacin da asuba ke dab da shigowa mafhum tayyib wannan hadisi asali riwaya ne na imamu abu huraira radiyallahu an wanda imamu muslim rahmatullahi alai ya kawo shi a hadisi na 2718 a cikin littafin sahihu muslim manzon Allah sallallahu 2718 sai haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa samma sami'un bihamdillah wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibuna wa afdil alaina a'idan billahi minan nar samma asami'un wato mai ji ya jiyar mai ji godiya da yabo da muke wa Allah ko kuma a wata riwaya ya zo sami a sami'un shi ne mai ji ya ji me Bi hamdillah yabo da godiya da muke wa Allah kowanne aka faɗa yayi ko sami sami'un ko samma sami'un in kace sami sami'un mai ji ya ji hamdillah yabo da godiya ga Allah in kace samma sami'un bi ma'ana mai jin ya isar da me hamdillah yabo da godiya da muke wa Allah subhanahu wata'ala wa husni bala'ihi alaina da kyakkyawan bala'in da Allah yake a kanmu ƙasalin kalmar bala'i larabci ne amma bahaushe sai ya areta da ya areta sai mai da ita kalma mai fiska ɗaya a wurin balarabe bala'i na da fiska guda biyu ne don bala'i na da alaƙa da albala wato kaman jarrabawa shi yasa Allah ya ce wa balaunahum bilhassanati hasanati was sayyiati yarji'una a cikin suratul a'raf ayata ta 168 kaga anan Allah ya kira bala'i yace mai kyau da mai muni kuma yace wane nabluhum bisharri walhairi fitina? kaga bala'i ne yace na sharri da alheri kame da yazo cikin suratul anbiya aya ta 35 sannan kuma ai Allah ma yace wal na min minhu bala'an hasana don Allah ta'ala ya jarrabi muminai sai ce da bala'i mai kyawu a cikin suratul anfal ne ko eh anfal aya ta goma sha bakwai zai zama kaga Allah sai ce bala'i mai kyau amma bahaushe da ya ari karmar bala'i sai mai ta fuska guda ɗaya. duk inda ka ji bala'i to bala'in ne kawai sharri ne da fitina da shiga halin kakani kayi amma bahaushe bai aiki da bala'i a wuri mai kyau amma a shari'a bala'i na zuwa mai kyau da mai muni wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan don Allah ya jarrabi muminai a yakin badar amma sai ce jarrabawa mai kyau karkashin wannan aya ibn jarir at-tabari rahmatullahi alai a cikin tafsiri suke cewa bala'un hasan wato bala'i mai kyau shine al-ni'ma alhassana aljamila ita ce ni'imar da Allah yake wa bayinsa mai kyau kuma ah, mai alhassan wanda yake mai kyau kuma mai mutunci so da haka in bala'i hassan shine ni'ima kyakkyawa mai daraja amma shi bahaushe duk inda aka ce bala'i to gaskiyar magana a wajen bala'i a wajen bahaushe babu bala'i mai kyau amma asalin kalmar balarabiya ce bahaushe ya areta amma a shari'a akwai ce sa yake cewa wa husni bala'ihi alaina wato da kyakkyawan bala'insa a kanmu wato ma'ana da kuma kyakkyawar ni'imar Allah a kanmu sadaka a haka anan bala'i mai kyau shine ni'ima da Allah yake yi wa bayansa rabbana ya mahalicin mu sahibuna ka sahibance mu wa afdil alaina a'idan billahi minan nar Allah ka mana falala da wani wanda zaka tayar da zai kare mu da ikon Allah daga wuta bi ma'ana Allah ta'ala ka kare mu daga wuta wannan shiri ne abin da addu'a take nufi don haka addu'a ce mai muhimmanci a halin tafiya mafhum tayyib na'am sai babi na 104 insha Allah addu'a idza nazala manzilan fi safarin aw ghayri أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره أعوذ بكلمات الله التامات addu'a'u iza nazala manzilan fi safarihi au ghairi addu'a da mutum yake karantawa idan ya sauka a masauki a halin tafiya ko waninsa wannan addu'a a nan ya kira tafiya amma a ƙa'ida dukkan gidan da za ka shiga ko gidanka ne ka je ofis ka dawo ko ka je kasuwa ka dawo ko ka je wajen sana'a ka dawo ko ka tafi neman abinci ka dawo a tafiya ne ko a gari kake matukar za ka shiga gida ko za ka shiga hotel ko za ka shiga wani masauki ana so ka karanta wannan addu'a a uzu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaqa muna neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku daga sharrin dukkan abin da ya halitta wannan addu'a na daga cikin mafi muhimmancin azkar wato zikirori da baban Allah na kwarai zai rika karantawa Allah ta'ala ya kare shi daga dukkan fitina ko bala'i ko sharri ko musifa addu'a tana da matukar muhimmanci dukkan abin da za zaka faɗa na daraja matukar baka wuce gona da iri ba to babu kokonto wannan addu'a ta kai wannan mataki da dukkan wani abin da za ka iya faɗa na kariya matukar baka wuce gona da iri ba wannan addu'a ta kai wannan matsayi a kariya da. mu ji falalan addu'a ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa man nazala manzilan wanda ya sauka a gida ko a hotel ko a wani masauki faƙala sai ya ce lokacin shiga wurin da zai shiga a bi kalimatin lahil ma. min sharri ma khalaqa ya faɗi wannan hadisi hadisi riwaya ne na khawla radiyallahu anha iya wurin imamu muslim rahmatullahi alaihi ya kawo shi a cikin sahihi littafinsa hadisi na 2708 yace sai ka faɗi wannan addu'a sai yace lam yadurruhu shay'un hatta yartahil min manzilihi da ikon Allah babu abun da zai cutar da kai har ka bar wannan masaukin matukar ka karanta ka shiga gida duk bala'i da za a shirya maka insha Allah ta'ala za ka shiga lafiya ka fita lafiya in a hotel ne Allah zai shigar da kai lafiya ka yi kwanakinka ka fita lafiya in gidanka ne idan ka shiga Allah zai kare ka zai kare maka iyalanka ai maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kokonto akanta ga hadisin a muslim hadisi na takwas ya ce duk wanda ya sauka a masauki ya ce a udu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma halaka ina neman tsarin Allah da cikakkun kalmominsa daga sharrin abin da ya halitta sai ya ce lam durruhu shay'un hatta yartahil min manzilihi babu abin da zai cutar da shi da izinin Allah har ya bar wannan masaukin zai zauna kwanakinsa lafiya ya tashi lafiya in gidansa ne haka Allah ta'ala zai kare shi irin wanda yake faruwa ga wani ya shiga hotel Allah ya kawo ni jarrabawa sai ai ta mamakin ya akai mutun ya fita da ransa a wannan wurin ya karanta wata addu'a kuma Allah ya kare shi ko wani bala'i ya shigo anguwa sai kaga wani gida Allah ta'ala ya kange shi duba irin abin da ya faru na tsunami sai kaga ko wani masallaci ko wani gini duk kewayensu sama da gini dubu sun rushe kwaya ɗaya ne tsira wannan fa'iya daga cikin mu'ujizozi na Allah subhanahu Ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya in suka ce kaza sai ka rike kazan kai yadda kai imani da shi baka kokonto to za ka yi taga abin al'amura a rayuwarka za ka yi ai kariya ce ta Allah wani lokaci ɗan adam idan ya san irin fitina da sharri da Allah yake kare shi bai sani ba inda ya sani to aka yi wasa sai ya kamu da high blood pressure ma gaba daya hawan jini sai ya kama shi amma sai Allah ya kare ka baka san komai ba duk abin da aka kulla sai Allah ya lalata shi sai ka komai lafiya ka gama lafiya mafhum tayyib yi haka kalma a'uzu bi kalimatin lahil tamma in ka ji an ce a'uzu to a ko ina neman tsarin Allah ake saboda babu mai kare mu wa. sai Allah duk inda kaji an ce a uzu to kariyar Allah ta'ala ake nema a uzu a uzu a uzu a uzu ya zo wurare guda goma a ƙur'ani guda biyar daga ciki kai tsaye kariyar Allah ake nema daga shaidar. a sauran kuma kariyar Allah ne daga wasu sauran halittu na Allah subhanahu wata'ala wa zai iya bani misali ko kuma wanne ne uzu na farko a ƙor'ani da za a yi tunawa wanda aka fara kira نفرق سورة ال... سورة الأنبياء كلمة أعوذ شين نفرق مؤمنون أعوذ آه، آه، وسوء أسمى منا وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمر يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أعوذ بالله أن أكون Minal jahilin ai kaga wannan shine qala a'udhu billahi an akuna minal jahilina wannan zai zama bakara ko aya ta nawa kenan sai eh, zai zama 67 to ne dace ta farko ta karshe fa wannan kan gidan kowa ma akwai karshe kan wannan wannan kula uzan nan in ka dauko ta karshe kula uzai wace ce ta karshe kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ayar farko a nas ko ayar farko a sura ta 119 da goma sha hudu insha Allah wannan gidan kowa akwai ina ga anan kan kowa arama ne insha Allah ta'ala anan aramu ba za su mana barazana ba ba wani arama da zai mana barazana yanzu a nasu ko akwai shi a babu mu ma anan za a kowa zai muzurai go eh, mafhum tayyib wannan addu'a imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai yana magana akan addu'ar yace ya taba manta ta wani lokaci yana shiga gida sa kafarsa ta farko da yake nan sai kunama ta harbe shi yace shi ne ranar da ya manta addu'ar kuma yana shiga ci karo da kunama to ya sauran kwanakin duk da yake yin ta ba Allah ne yake karewa ba kana fabbaci wata ran baka sani ba mai iyawa ne wallahi sai maciji ya zo ya hau kan bedsheet dinka. yayi yawo ya sauka ya tafi abin sa a gidan baka ma sani ba Allah ya kare ka inda ka sani kana cikin mayafin ka san maciji ne a kwanci a kanka <laughs> ai Allah ne kada ya san me zai waru to shi yasa nake faɗa Allah yana kare mu daga abubuwa da dama da ba mu sani ba wanda kake ga yake faruwan ɗan kaɗan ne amma kariyar da Allah yake maka inda ka sani dalilin riko da irin waɗannan addu'o'i da imaninka wallahi wani abun ma da ka sani an kare kan ya wuce amma sai ka yi cuta kuma sai an yi jinyanka ya fa wuce abin ba fa zai faru bane ya wuce amma tension din da za ka shiga sai ka yi wata cutar dalilin wannan mafu tsayi Allah ta'ala ya kare mu a dage da wannan addu'a rike ta sosai babi na 105 insha Allah ba littafin isnul muslim ذكر رجوع من السفر يكبر على كل شرف ثلاثة تكبيرات ثم يقول أدوك يا أستاذ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر وهزم الأحزاب وحده ذكر الرجوع من السفر ذكر من السفر يكبر على كل شرف ثلاثة تكبيرات يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ثم يقول ثم يقول لا إله إلا الله وحده حامدون سائلون zikirin rujo minas safar addu'ar da ake yi lokacin da za a dawo gida mai yiwa harkar kasuwanci ya fitar da kai daga abuja zuwa kano ko zuwa kaduna ko zuwa lagos ko zuwa Fatakon ko kaje duguru ko kaje gombe ko boci ko sokoto ko kebbi ko katsina za ka dawo ko ka tafi wata ƙasa kaje dubai ko kaje ka china ko kaje saudi arabia ko kaje misira ko kaje kan morocco ko wata kasa mai kama da haka lokacin da za ka dawo a lokacin dawowa kaɗai ake karanta wannan addu'a banda lokacin tafiya wannan dawowa ɗin daga gari zuwa gari ne ko daga ƙauye zuwa ƙauye ko daga ƙasa zuwa ƙasa a duk lokacin da ya samu kansa a sharafi wannan hadithi na abdullahi bin amur ne hadithin yana cikin sayihu muslim hadithi na 1792 cewa yukabbiru 1797 yukabbiru ala kulli sharafin salasa marrat yana yin addu'a akan kowane sharafin an ce sharaf shine wuri madaukaki mun yi magana akai idza su'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahana a karatu da ya gabata to lokacin da ya samu wuri mai tudu ala sharafin wuri madaukaki yana tafiya kan tudu kenan ko a kan tudu wannan ba sai ya zama yana haurawa ba kawai wurin da yake kan tudu ne in an kwatanta da sauran wuraren da ba wurin ba so yana faɗan kabbarori guda uku sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibun ta'ibun abiduna li rabbina hamidun صدق الله وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزاب wahada. sai faɗi wannan addu'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana sai ku muslim hadisi na 1797 riwayar abdullahi ibn amr ma'ana shine in yi kabbara uku allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wahdahu la sharika babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kaɗai bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko ne ba abun da yafi karfin Allah ni da kai akwai abun da yafi karfin mu a rayuwa amma shi Allah babu abun da yafi karfin sa mu halittu gajiyayyu ne amma Allah kuma Allah ne babu abun da yafi karfin Allah subhanahu wata'ala ayibuna sannan muna masu dawowa shine raji'una abiduna masu ibada ayibuna masu dawowa ta'ibuna masu da, masu tuba abiduna masu ibada li rabbina ga mahaliccinmu hamiduna masu yabo da godiya gare shi sadaqallahu wa'ada Allah ya gaskata alƙawarinsa. Allah mai gaskiyan alkawari ne saboda mai nasara abuda ya taimaki bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga taimakon da ya masa badar ga wanda ya masa uhud ga wanda ya masa wurare da dama dukkan rayuwarsa da taimakon Allah ya dogara sallallahu alaihi wasallam wa hazamal ahzaba ya kuma rusa kungiyoyi group group na me na abokanan gaba wahadahu shi kadai Allah ya yi. ni da kai muna da bukatan taimako in ba mu da lafiya muna bukatan taimakon likita in motar ka ta lalace ko mashin ko keji kana bukatan taimakon makaniki in wutan gidanka ya dauke kana neman taimakon electrician in za ka yi tafiya kana neman taimakon wani airline ya zama yana zuwa kasar ka ya kai ka amma Allah Allah ne wallahi baya neman taimakon kowa duk duniya ko mutum ko aljanni ko mala'ika yana da ya raba mana ayyuka ne ya gaya ya zamu yi ya raba mala'iku aiki jarrabawa ne mu ya raba mana aiki jarraba ne amma da mu babu mu Allah Allah ne mun bauta masa ba mu bauta ba Allah Allah ne halittun duk duniya sun bi Allah Allah Allah ne in sun kafurce wa Allah bai canja matsayinsa shi Allah Allah ne babu wani abu ɗaya wai dan an juya da baya za a rage matsayin Allah liman bai zama liman sai akwai masallaci da mamu da ke salla bayansa in ba masallaci ba mamu liman ba liman ba ne Mafu tayi direba bai zama direba sai da mota da waɗanda zai ɗauka in ba mota ba wanda zai ɗauka direba ba direba ba ne mai mulki a ƙauye bai zama sarki ko hakimi sai da me sai da mutane a garin ran da mutum shi kadai ya share jeji babu kowa a wurin ya je zauna ya ce shi ne sarkin jejin nan ya zama mai kuka faɗa ba ni ba ni dai ban faɗa ba kada wani ja baki na kun faɗa kuka ce ya zama menene harama me suka ce me suka ce to ustaz umar ma faɗa ya ce wai kun ce mahaukaci ya faɗa ya zama mahaukaci kuka ce to da mu babu mu Allah Allah ne mun bauta masa bauta masa ba Allah Allah ne an amince ba amince ba Allah ba wai samuwar mu ne muka mai da shi Allah ba ko babu kowa Allah Allah ne shi bambancinsa da mu mu muna bukatar sai an amince muke zama babu asibiti ka iya likitanci ba mara lafiyar da ke zuwa wajenka mai amfani likitancinka to amma shi Allah Allah ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam بابي ندري ده شده بسم الله استاذ اقرا ما يقول من اتاه امر يسره او يكرهه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه الامر يسره قال الحمد لله الذي بيده تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه atahu amrun yasurruhu aw yakrahu babu ma yaqulu babin abinda zai fada man atahu al-amr wanda wani al'amari yago masa yasurruhu yasurruhu da yake faranta masa rai kai wallahi musulunci yana da dadi wato kawai abun labarin aka baka mai dadi akwai addu'ar da ake yi au ya karahuhu ko wani labari ne aka gaya ma ko wani abu ne faru gare ka marar daɗi to shi ma akwai addu'ar da kake yi don Allah ta'ala ya baka lada kuma ya canja maka al'amarin a nan gaba don Allah in ba tsarin addini ba a ce wai hatta labari in an baka glad tidings akwai abin da za ka faɗa in wani abu marar daɗi ne akwai abin da za ka faɗa labari mai daɗi kana zaune zai ce jarabawan da kai Allah ya sa yi nasara iyalinka ana tsammanin ba za ta haifu lafiya ba Allah ya sauke ta lafiya duka labari mai menene mai daɗi ne dukkan wani abu mai daɗi wani abu kake neman Allah ya sa ka samu aka baka labari sai kai wannan addu'a idan kuma abin da ba shi kake bege ba ya faru to shi ma akwai addu'ar da za ka yi wannan ya zo a cikin riwayar na na aisha radiyallahu anha iyali na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce as-siddiqa bintu siddiq dattijuwa mai tsananin gaskiya yar gidan dattijan arziki mai tsananin gaskiya shine as-siddiqa bintu siddiq irin irin a ce yar gidan dattawa a ce dattijuwa yar gidan dattawa to ita ce nana Aisha radiyallahu anha ita dattijuwa ce in an ce dattijuwa ba a tsohuwa ba dattijuwa dattaku a hali yake ba a shekaru kadai ba akwai bambanci tsakanin dattijo da tsoho tsoho shine shekarun sun ja amma an ce dattijo to akwai hali na kware in an ce wacce dattijuwa ce me yake nufi baiwar Allah ta kware ne mafhum shi zaka ji ce ai matashin nan dattijo ne ana nufin halinsa ne ba shekarunsa ba amma an kaji an ce tsoho to akwai ayar tambaya akwai abin tambaya a ciki tsoho sai aka yi shuru to sai an ƙara bincikawa shi yasa yabo ne a ce dattijo ne amma tsufa kuma a mafiya yawan shekaru ake fada kuma an fi fadan wanda shekaru suka ja da tsoho a tsaya ba a ƙara bayanin ba cewa sauran bayanin wasirru sirrufi ma yusarru fihi kamar da malam mai kawaidi Allah ya ji kansa ya fada sai a yi shiru saboda ba a san doguwar magana so da aka idan labari mai daɗi ya zo akwai abin da ake fada hadisin nan nana na aisha ne radiyallahu anha babban malamin hadisin sheikh muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alai a cikin ta hakikinsa na sai jami a littafi na hudu ya kawo shi a nan ba na 200 da cewa wannan hadisi ne mai kyawu kana alaihi salatu wassalam tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance manzon Allah idza a taful amr idan wani al'amari ya zo masa ya surruhu dake faranta masa rai yake jin dadin labarin ya ji dadi abin da yake bai gefaro kala sai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah dan Allah mu ji dadin addu'an nan ko baka jin larabci kai ka san wannan addu'a akwai dadi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda da ni'imar sa ne kyawawan al'amura suke cika su tabbata dukkan fa wani abin da kaga ya faru a duniya mai daɗi na daga cikin jerin gwanan ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala ta'ala lafiya ni'ima ce abin da za ka ci ni'ima ne wajen zama ni'ima ne haihuwa ni'ima ne aure ni'ima ne baka ilimi ni'ima ne aiki da ilimin ni'ima ne bautar Allah ni'ima ne ka zama mai kokarin sanin Allah ni'ima ne mai kokarin yawaita biyayya gare shi ni'ima ne mai kokarin takaita sabon Allah ni'ima ne amma a lokuta da dama mukan manta waɗannan ni'imomi ne sai mu rika shagaltuwa da watakila wata jarrabawa mara daɗi ɗaya ko biyu da Allah ya mana mu manta jerin gwanan ni'imominsa guda dubu ɗari da ke tare da mu daga nan halittan kan gashi na zuwa kafa ta yatsa ta ta karshe akwai ni'ima ta Allah sun fi guda dubu goma a jikina sun fi guda dubu goma gabbai kowace gaba a jikinka ni'ima ne yanzu yatsan nan da nake lankwasawa in Allah ya ce ta tsaya kada ta lankwashe duk duniya sai raji komai ya fita a kaina ka yi kokari ta lankwashe take ayi yi take sai kuma ya gagara wuyanka da ke juya fa ni'ima ne ko da Allah bai bani bai baka ba wani dan abin da kake bukata a yanzu wannan wuyan ya juya fa ni'ima ne idan fa ya makale kai kai ya juya yake fa bala'i ya faru kenan kuma ya barka da lafiyar ka da nutsuwar ka ni'ima ne yanzu anan da muke tare kawai sai turo kuda ko sauro sai ya shiga ka. ya kifita duk zaman da muke anan baka jin dadi mai yiwa nauyinka ya kai kilogram ɗari. amma wata 'yar halitta da ba da kai ko da rabin kilogram ba ta shiga hanci sai ta hana ka komai da jin daɗi kuma duk kudin mutum a duniya idan kuda ya shiga hancinsa bai fito bai da kwanciyar hankali kuma sai manta duk wacce ni'ima ta kudin da Allah ya bashi shi sa lokuta da dama ina tunatar da mu Allah yakan jarraba mutane ɗaya ko garuruwa amma kar mu rika manta yawan ni'imomin Allah din muna kula da jarrabawa mara daɗi kaɗai da ya mini koya maka akwai wata nasiha da dan uwa Dr. Umar Garba doka ji yayi shekarun baya wani lokaci da Allah ya dan jarrabe mu a can shekarun baya a musamman mu da muke daga North East da rashin tsaro mutane suka yi ta maganganu kamar gizgili suke wa Allah to mu da yunwa kan ai gara gara rashin tsaro din gara rashin tsaro ya dawo mu koshi sai aka yi wa Allah izgili shi Allah ba mutum bane bare ka ce kaza da ka bani bana so karbi kaza ka bani kaza a'a idan ya baka aminci da kana cikin rashin aminci sai zama kana jin yunwa yanzu baka cewa Allah dauke amincin ka bani abinci a'a ya Allah amincin da ka bamu mun gode maka ya Allah ka kara mana da abin da zamu ci shi kari ake nema amma ba a yi wa Allah izgili a kaskantar da wata ni'imar da ya bayar dan ana begen wata don Allah ba mutum bane mutum ne kake masa trade by barter shi ne zai baka abu a'a ke ce maka da dubu goma da kwanin shinkafa biyar wanne kake so sai ka tsaya da barbaro in a wurin Allah ne ya Allah ba ni goma ba ni kwanin shinkafa biyar ɗin duk Allah zai maka ai Allah ba mutum ba ne ko taskar Allah ba ta karewa don Allah duk halin da muka shiga na jarrabawa mu tsaya tsayuwar daka na ƙoƙarin fita a ciki da effort da addu'a amma kar mu kuskura mu rika walakantar da wata ni'imar Allah akan wani abin da muke so ya bamu ya Allah da kaza ai gara kaza ba ai wa Allah haka shi Allah ana kaskantar da kai ne ya Allah tsaro da muka samu ko muke dan samu ko dan ci gaba da muke samu ya Allah mun gode maka ka ƙara amintar da mu sannan ya Allah yunwa ta yawa Allah ka ba mu abin da zamu ci mai albarka haka ake wa Allah a gode abin da ya bayar a ba ma shi sannan sai a roke shi abin da ba a samu ba sai ya bayar mafhum tayyib shi yasa kuma a rayuwa dukkan wata ni'ima da ta faru ga mutum dan adam iya zama sanadi ne amma kowace ni'ima ta Allah ce akwai ni'imar da ba ta Allah ba qur'ani ce mana yi me wama bikum min ni'matin famin Allah dukkan wata ni'ima da take tare da ku daga wurin Allah ne wani sura ne wannan suratul nahl aya ta nawa kai ka ce 52 ya ce 53 zai zama bangaren aya ta hamsin 53 ne ba da biyun ba wa ma bikum min ni'matin Allah duk abin da ke tare da ku na ni'ima daga wurin Allah ne gona da kake da shi ni'ima ne daga Allah shagonka na kasuwanci ni'ima ne in ka iya kafintanci ni'ima ne in ka iya gyaran kwamfuta ni'ima ne idan Allah ya baka sana'a ka iya POP ni'ima ne idan ya baka jari da shago duka ni'ima ce daga wurin Allah idan kana da aiki employment ka samu ni'ima ne in kai employer ne mai daukan aiki ne ni'ima ne dukkan wata ni'ima daga wurin Allah ta'ala take iya cikin wuraren da matasanmu da dama saboda rashin sanin addini da rashin tarbiyya in ka musu nasiha a bi Allah a yi karatu a koyi sana'a a kyautata ɗabi'u da kyawawan mu'amala sai mutum ce maka yanzu ba wani abin da zai samu aiki sai yana da mai connection babu wani connection da ke da amfani sai connection da Allah shine ne wa ma bikun min ni'imatin faminallah a cikin suratul nahl abinda matasa ba su gariya idan Allah ta'ala din ya baka akwai mai hana ba idan yau Allah ya ce ba za ka samu aiki ba duk duniya akwai mai baka ashe the only reliable and uninterrupted connection shine connection ɗinka da mahaliccinka Allah subhanahu wataala shi kada kake bukata idan yau Allah yana son ka shi zai kawo wanda zai ba taimake ka saboda Allah ne mai bayarwa sai sa dan adam ya zama sanadi idan Allah kuma bai bayar ba in duk duniya masoyanka ne ba su ma iya baka abin da suka mallaka balle abin da ba mallaka ba sai lokacin da Allah ya ga dama kuma ko me muke nema fa a wurin Allah ne baya karewa kuma a haka ko mun samu ko ba mu samu ba ni'imomin da Allah ya mana sun fi yawa shi yasa yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ku irga ni'imomin Allah za ku iya ƙara da su in duk duniya muka zama masu matishiyans aikinmu mu zauna ne mu yi kwamfutin mu irga ni'imomin Allah wallahi ba za mu yi irga su ba saboda ba za su irgu ba zai on uncountable sai muna irga sai ka manta ka iya irgawan ma ni'ima ne din so idan ka tuna ka ka irga to tunawan ma ka irga ita ma ni'ima ne akan ni'ima ko ba haka bane don haka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ku irga ni'imomin Allah wallahi ba za ku karar da su ba wannan wani sura ne suratul nahali ina ga akwai a ibrahim mako zai zama nahali aya ta nawa aya ta 18 ko eh haka ne sai ibrahim fa zai zama aya ta talatin da hudu ƙarshensu ne yake ƙada yake bambanta ko? insha Allahu ta'ala ya ce wa takun min kulli masu altumu sai ya ba ku duk abin da kuka tambaye shi kaga maganar connection ɗin kenan ko? duk abin da kuka tambaye shi Allah shi kadai zai iya ba ku to wannan shi ya fi komai muhimmanci a rayuwa ka rike Allah ya babban abu idan kana matashi ka zama mai kyawawan ɗabi'u yanzu duniya ta ci gaba lokaci kyawawan ɗabi'unka sun fi baka opportunities fiye da ƙwarewanka akan wani abu ɗabi'u suna da muhimmanci unfortunately ban taɓa sanin zamanin da na san matasa ke da ƙarancin ɗabi'u irin wannan zamanin ba ban san wani zamani irin wannan ba da matasa ba su da ɗabi'u irin na ƙwarai mun tashi a zamanin da abokin wanka wanka ne duk wani dattijo a unguwarku baba wane ne mai gadi a gidanku ma baba mai gadi ake ce masa uba ne kuma mai gadin gidanku zai iya muku ladabtar da ku in kun yi laifi duk wani dattijo a unguwa in shi kadai ne unguwar. in wani abu ya faru duk hukuncin da ya duk unguwar kowa zai dauka duk iyayenku mata ba mai ketarewa saboda dattijon da yake gida abin ya faru shi yayi hukunci da gidansa da ba gidansa ba ya kuma ba haka muke ciki ba matasa 18 years addinin babu shi karatun addini babu karatun zamanin ba a fahimce shi ba theory ne kawai aka haddace aka ci jarabawa sana'a ta hannu ba iya ba babu wani abu da aka iya fala saddaka wala salla daga an samu data musamman ta kyauta to shikenan a zagiwa ne a na kazafi a ci mutuncin wane a na sharri har matashi wai yana ji wai yanzu duk arewacin Najeriya wai babu dattawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni dai a ƙauyen mu na fantami kadai akwai sama da dattawa guda dubu a ƙauye cikin cikin waddin mu akwai sama da dattijo dubu kuma na amince a cikin jihar Gombe ina da yakin akwai dattawa sun fi dubu ai dan an ce dattijo ba sai an ce wanda kowa ya san shi ba shuhura babin shahara daban zama dattijo daban har yau din na shiga layin anguwanninmu akwai dattawa da ina ganin ce babba ne babawa ne ba baffan bane ba babanka bane amma saboda shekarunsa da dattakunsa ya zama babanka kuma baffanka amma yau matasa da dama ba haka ake ba tarbiyya ta lalace Allah ta'ala shi gyara halayenmu in ba ka da ɗabi'u mai masu kyau ko ka samu abin yi zai wahala ka ci gaba zai matukar wahala ɗabi'unka a wannan zamanin sun fi komai muhimmanci a shaidai ka da kunya da haƙuri da taushin hali da girmama na gaba da kyakkyawan lafazi da rikon amana da adalci da haƙuri a jarrabawa irin waɗannan ɗabi'u ya zama duk wanda ya mu'amalance ka ne ce kai ai matashin nan wallahi ya bani sha'awa dattijo ne matashin nan to haka ake bukata wannan ya fi baka damammaki fiye da duk abin da baka zato don me don ka siffata da abin da Allah ta'ala yake bukata ka siffata Allah ta'ala shi samu wanye lafiya naka duk abin da ya faru mai daɗi sai mu ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ko menene sai ka ce yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa kyawawan al'abura suke tabbata suke cika harji ni'ima sau nawa ta zo a qur'ani sau nawa aka kira ni'ima a ƙor'ani ai mun ba da misalai yanzu a nan ko mun yi ta kiransu mun kira a nahali mun kira ibrahim nahali ni'ima ta zo a ƙor'ani sau ɗaiɗai sau ashirin da biyar allah ya aiki da kalmar ni'ima wa zai bani misalin ta farko in an gagara wa zai bani ta ƙarshen na ke kenan hmm, totam wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith zai zama suratul duha go aya ta karshe wannan ka aya ta 11 kenan ita ce ta karshe dan daman sura aya 11 ne zai zama ta 11 kenan ko to ya kawo ta ƙarshen ta farko kuma fa ma'ida ba ban akwai gabanin ma'ida wannan ka kira bi ni'imati kai kuma wanda ka kira salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina wa may yubaddil ni'matallahi nan ya zama ni'mati kai ka kira la. aya ta 211 kenan so akwai su a bakara ya dai isa karna cinye muku lokacin wa idza atahu al-amru yakrahuhu idan wani al'amari da manzon Allah yake ki ya faru duk abu mara dadin ya faru mu bayi ne na Allah ba ma ce a uzu billahi sai mu ce alhamdulillahi ala kulli halin duk abu mara daɗi haka ake fada alhamdulillah ala kulli halin abinda baka zato ya faru a ɗanka ne ya rasu kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce alhamdulillah ala kulli halin aiki kake nema rizal ya fito baka samu ba alhamdulillah ala kulli halin interview kai ba a yi nasara ba alhamdulillah ala kulli halin jaraba ka rubuta ba a yi nasara ba alhamdulillah ala kulli halin airport ka je ka yi tafiya baka samu jirgi ba alhamdulillah ala kulli halin tasha ka je baka samu mota ba alhamdulillah ala kulli halin mutum ka je nema baka same shi ba kana tsammanin kun yi alkawari na gyara samu ba alhamdulillah ala kulli halin mu a kowane hali godiya muke ga Allah hadisin na na aisha cikin sayyul jami littafi na hudu hadisi na 102 a kowane hali mu muna godewa Allah shine abu mara dadi sai ka ce alhamdulillahi ala kulli halin yabo da godiya sun tabbata ga Allah a kowane hali kaga a na farko abu mai dadi tatimmu salihati amma nan ala kulli hal shine da dadi ba dadi da farin ciki da bakin ciki da kuka da dariya da arziki da talauci da lafiya da ba lafiya shine ala kulli halin wannan ya game komai da komai saboda mai saboda muna bauta wa Allah mu bayinsa ne tun da mu bayinsa ne yana aikata abin da yake so ya yi ne da mu ba wai sai abin da muke so ne zai yi ba a'a mu bayi ne kuma mu yi wa kanmu adalci ba fa kai ka halicci tunkiya ba ba kai ka halicci kaza ba kudi ka cire ka je ka saya kaza dubu biyu ko uku hudu ko biyar idan ka zo gidanka sai ka yanka ta sai aka gyara ta makwabcinka ya taba kai ka kara kotu akan an yanka kaza a gidanka me yasa ka yanka kazar ba wanda ya ci kumshe ka saboda kai ka mallake ta ka saya ba fa kai ka halicce ta ba saya kai amma kana da ikon ka yanka to mu ba yanka mu Allah yi ba kawai ya sarrafa rayuwar mu yadda yake so ne kuma sai ran mu ya baci da shi jama'a mun yi adalci mace fa ka aura da girmanta da wayanta ka bada sadaki amma sai ta zo gidanka ta zauna mai gida gobe zan je ni barka lokaci a'a banda gobe gobe zai baki hakuri sai yi tunani daga baya kuma sai ta hakuri tana da ladabi sai a zauna kuma itan nan fa kai ba ka bace iyali ne da haƙoranta ka aure ta kuma da mahaifiyarta da mahaifinta amma ka sarrafa ta don ka aure ta kuma ta maka biyayya kuma kai Allah ya halicci babanka da mahaifiyarka da kakanninka ya halicce ka ya baka lafiya ya baka hankali kuma ya jarrabe ka wai ranka ya baci kuma zaka je wai wajen boka ko dan sihiri ya gyara maka hmm. wai sakare shi kama iska ba ganye ba ne kama iska an kama ganye ya rike wani abu watakila ka samu diletin sakan ɗaya gabanin ka fada Allah ta'ala shi samu wanye lafiya babi na ɗari da bakwai فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه بها عشرا فضل الصلاة على النبي falala da daraja da garafasa da bulus da ke cikin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati iya daga cikin mafi girman ibadat da ake ɗiban garaɓasa, ake ɗiban bonanza ake fasan bulus kuma ake ɗiban bati wallahi yi masa salati ibada ce mai girma shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahi wallafa littafi kawai dan ya bayyana mana falalan yi masa salati cewa jala'ul af'am fi fadlis salati was salami ala khairil anam kawai bayyana mana falala da daraja da garabasa da bonanza da bulus da ake diba na lada a cikin yi wa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati kuma akwai daraja da Allah zai ba wa halitta daga cikin halittunsa irin daraja da ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi riwaya ne na imamu abu huraira hadisi na farko cewa man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara dukkan wani wanda ya mini salati to Allah zai masa guda goma hadisin ya cikin sahihu muslim hadisi na 408 cewa in kai wa manzon Allah salati ɗaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ko wani siga na salati da ya tabbata daga gare shi idan kayi guda ɗaya. Allah ta'ala al-Khaliq al-Razik al-Mudabbir al-Muhaymin ar-Razzaq as-Salam al khaliq al razik al mudabbir ar razzaq as al-mu'min al-muhaimin ar-rahman ar-rahim dalilin kayi wa annabin sa ɗaya shi Allah zai maka guda goma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayi kwaya ɗaya Allah da kansa ya maka goma don Allah akwai gara sa da ta kai wannan kuma fa Allah da kansa yakan yi wa annabi Muhammad salati mala'iku masu darajar nan suna yi wa annabi salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ko baka jin larabci kai ka san maganan nan akwai falala a cikinta kuma akwai daraja inna allaha lalle Allah wa mala'ikatahu da dukkan halittunsa na mala'iku yusalluna alan nabi suna yi wa annabi muhammadu salati yanzu a ce Allah yana yi wa annabi mala'iku suna yi idan ni da kai ba mu yi ba asarar waye asarar mu ne inda Allah yana yi mala'iku suna yi kuma ni da kai ba mu yi ba muna ga wai mun kai wani abu ai a ce mu mar salatin ma mu aka ɗaukaka ba wai shine muka ɗaukaka ba ai shi maɗaukaki ne tunda wanda ya halicce mu ma yana mar salati mala'ikun da layi a sunan lahama a marahun suna yi bare kai dake da ba haya a cikin wai ke magananka zaka mu ne idan muka masa shi ne aka ɗaukaka mu ni da kai muna son shiga cikin masu imani sai aka ce ya ayyuhallazina amanu so mu muke neman shiga masu imani sai mu garza ya ce Allah ga munan ga munan sai aka ce me sallu alaihi wa sallimu taslima mu da muke gwagwarmayan zama masu imani mu ne aka yi wa kara duk abin da Allah ya mala'iku suka yi mu ma aka ce mu yi ai mu aka ɗaukaka yanzu taro ake na sarakuna sarakunan Najeriya masu daraja ta ɗaya suka taro zaka ce kai malam garba baka shiga cikin su wa aka ɗaukaka <laughs> kai da aka dauka ka ba wani abu ba to wannan wani abu ne Allah yana yi mala'iku na yi wanda ma ba irin misali na duniya ba sai aka ce kai ma zo ka shiga cikin abin da Allah da mala'iku ke ai ni da kai aka dauka ka mu aka kambama to mala'ikun Allah sun fi mu yawa su suna yi ni da kai mu nawa ne gaba daya yau fa duk duniya 8.1 biliyan mutane ne wannan bai kai cikin cokali a cikin adadin mala'ikun da Allah ta'ala ya halitta ba to menene a ciki dan ni da kai ba mu yi ba yi mar salatin nan mu aka daraja idan muka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salati wallahi mu ne aka mana kara mu aka kambama mu aka daukaka kuma yace man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara a wannan hadisi na muslim na 408 me yasa Allah yake maka guda goma saboda man jaa bil hasana falahu ashiru amsalha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa biha hum la yuzlamun zai zama wannan sura kenan an'am dai aya ta nawa eh zai zama 160 haka ne zai zama an'am da 160 so wannan cewa Allah zai maka goma saboda duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya ana masa me ana mar guda goma to in kai masa guda ɗaya sai Allah ya maka goma kuma dai babu kokonto ko ɗaya kai Allah ya maka ɗaya ai salatin Allah ya fi naka sannan hakikanin salatin Allah ana fasarar ce sana indal mala'ika shine Allah zai yabe ka gaban mala'iku sannan kuma salatin mala'iku shine suna roƙa maka gafara Allah Allah gafarta ne ya Allah Ibrahim dan Ishaka dan wane wane Allah ka gafarta masa addu'o'in da yake Allah ka karba da Allah wa aka yi wa kara anan mu aka yi wa kara wannan fa duk mu ake wa kara amma lokaci ba ma ganiya wai yanzu da Allah yayi mu mutane don Allah kara aka mana ko ba kara ba yau da Allah yayi ka gafiya ya zaka zama kaddara fa Allah fa ba fa wayo kake da shi ba a ce bera yayi ka ya zaka zama anan Abuja muke ma to a ce Allah yayi ka tsaka tsaka mu fa da aka halice mu mutane wallahi mu din ne Allah ya mana kara mu fa ba abun da za mu yi masa kara saboda bai saboda an mana abun da ba za mu iya ramawa da shi ba kuma shi din nan bai bukatan komai a wurinmu bai bukatan abincinmu bai bukatan kudinmu bai bukatan mulkinmu bai bukatan iliminmu bai bukatan komai a wurinmu kuma in muka yi ibadar mu za mu je lahira a kai mu aljanna mafhum tayyib don haka mu dage da yi wa fiyayyen halitta salati akwai in ka duba jalawun afam ya kawo falala da yawa na yi salati yi salati yana sa a samu lada iya ɗaukaka daraja yana kawo yardar Allah su wata wataala kai ko kunci ka shiga a rayuwa ka yawaita yin istighfari da yi wa fiyayyen halitta salati kai tamar salati ranar juma'a da daren juma'a an ce mu yi tamar salati ka dage kai tayi kai tayi kai tayi kai ake daukakawa don salatin yana sa ka shiga cikin aikin da Allah da mala'iku ke yi ne za ka yanzu kai aka yi wa ƙara mafuhun tsayyib na'am 220 وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله لا تدع قبري عيدا لا عيدا وصلوا علي فإن صلاتهم تبلغ من حيث كنتم وقال صلى الله عليه وسلم من زر الله تيرا دا من جسد بتاع لا تجعلوا قبري إيدا كركو يا قبري لا ما في لين إيدي wannan hadisi asali riwaya ne na imamu abu huraira radiyallahu an iya cikin sunan na imamu abu dawud a hadisi ya 218 a sahihu tirmizi na sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ce hadisin isnadinsa iya da kyau to haka a takaici shine hadisi ne ingantacce ya halatta a kafa hujja da shi ko mu ce hadisi ne mai kyau da ya halatta a kafa hujja da shi fiyayyen halitta ya ce la ta ji alu kabari idan kar ku sanya kabari na zama kamar filin idi ko wajen idi Wasallu sallu alayya ku yawaita mun salati in kabarinsa kaje ana so ka masa salati ce assalamu alayka ya rasulullah ga kabarin ɗalibansa kuma sahabbansa kuma sarakanansa gefensa wa da wa kenan sayyidina abubakar baban nana aisha radiyallahu anha ga kabarin sayyidina umar mijin ƙarfiyayyen halitta nana hafsa radiyallahu anha ɗayansu mai taushin hali sayidina abubakar dattijon arziki ɗayansu shi ma dattijon arziki amma mai tsanani sai dai kuma ba tsanani na ƙiyayya ko hassada ba ko wuce gona da iri irin tsananin da babu sabon Allah a cikinsa su suke kwance gefensa irin tsanani na imani da annabi ya ce idan sayidina umar ya bi hanya shaidan yana canja hanya baya bin hanyar da sayidina umar ya <laughs> yanzu ko bandits aka ce ba sa bin hanyarka a <laughs> yi jarinta da kai jarinta a ce in yabi nan bandit da kidnappers da terrorists ba sa bin wurin ai daraja to shi shaidan ne yake kauce hanyar sai na umar kada su cikaro da juna ba haushe ya ce wata miyar wallahi wata tafi karfi makwabtan ba <laughs> wasallu alayya ku rika mun salati fa inna salatakum lalle salatin ku tablughu ne. haythu kuntu yana iso ni ta ko'ina kuke duk inda kuka yi salati ladan yana isa zuwa gare ni in mun je kabarinsa mu yi ziyara mu yi sallama in sauran kabarruka muka je mu ci assalamu alaikum ya ahalar minal min almu'minin wa'inna muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiyata kamar da hadisi ya zo a sahih muslim hadisi na 979 sai mu dakata a nan an ce lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid Allah ta'ala ya ji ganyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu ya ji kan zuriyarmu Allah ya ji kan magabatanmu na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu ya ba mu zaman lafiya ya ƙara mana sauƙin rayuwa Allah ya mana albarka ya mana ƙarin albarka ya rayar da mu cikin albarka ya ɗauki rayuwar mu a cikin albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid